Book 2 ორმოცდარვა ორმოცდარვა გართობა შვებულების დროს გართობა შვებულების დროს პლაჟი სუფთაა პლაჟი სუფთაა შეიძლება იქ ბანაობა შეიძლება იქ ბანაობა არ არის საშიში იქ ბანაობა არ არის საშიში იქ ბანაობა შეიძლება აქ მზის ხოლგის დაქირავება შეიძლება აქ მზის ხოლგის დაქირავება შეიძლება აქ შეზლონგის დაქირავება შეიძლება აქ შეზლონგის დაქირავება შეიძლება აქ ნავის დაქირავება შეიძლება აქ ნავის დაქირავება? სიამოვნებით ვისერფინგებდი. სიამოვნებით ვისერფინგებდი. სიამოვნებით ჩავყვინთავდი. სიამოვნებით ჩავყვინთავდი. სიამოვნებით ვისრიალებდი წყლის თხილამურებით. სიამოვნებით ვისრიალებდი წყლის თხილამურებით. შეიძლება სერფინგის დაფის დაქირავება? შეიძლება სერფინგის დაფის დაქირავება? შეიძლება მყვინთავის აღჭურვილობის დაქირავება? შეიძლება მყვინთავის აღჭურვილობის დაქირავება? შეიძლება წყლის თხილამურების დაქირავება? შეიძლება წყლის თხილამურების დაქირავება? ჯერ დამწები ვარ. ჯერ დამწები ვარ. საშუალოდ ვიცი. საშუალოდ ვიცი. უკვე ვერკვევი. მასში უკვე ვერკვევი. სად არის საბაგირო? სად არის საბაგირო? თან გაქვს თხილამურები? თან გაქვს თხილამურები? თან გაქვს სათხილამურო ჩექმები? თან გაქვს სათხილამურო ჩექმები